ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka lakini haikuwazidishia ila kuwa mbali nayo قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً Sema, lau wangelikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo, basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi.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 Hakika yeye ni mpole na mwenye maghfira. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا Na unaposoma Qur'ani tunaweka baina yako na wale wasioiamini akhira pazia linalowafunika. Waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra Wa idha dhakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura. na tunaweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasije wakaifahamu na tunaweka kwenye masikio yao uziwi na wanapomtaja katika Qur'ani Mola wako mlezi peke yake basi wao hugeuka nyuma wakaenda zao Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Sisi tunajua vyema kabisa sababu wanayosikilizia wanapokusikiliza na wanaponong'ona. Wanaposema hao madhalim, nyinyi hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Tazama vipi wanavyokupigia mifano basi wamepotea kwa hivyo hawawezi kuipata njia waqalu aidha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida Na walisema, je, tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika, tutafufuliwa kwa umbo jipya? قل كونوا حجارة أو حديدا Sema, kuweni hata mawe na chuma. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu. Watasema, nani atakayeturudisha tena? Sema, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao na watasema, lini hayo? sema asa yakawa karibu yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila Siku atakapokuiteni na nyinyi mtamuitikia kwa kumshukuru na mkadhani kuwa hamkukaa ila muda mdogo tu Allahu akbar Allahu akbar sisi tumebainisha katika Qurani hii kwa uwazi mzuri tukipiga mifano na kutoa mawaidha na hukumu ili wapate kuaidhika hao washirikina lakini nyoyo zao zimekuwa kama mawe kubainisha huku hakukuwazidishia ila kuzidi kuwakimbiza na haki ewe nabii ili kudhihirisha upotovu wa madai yao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu sema lau kuwa wapo miungu wengine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wasemavyo hao miungu wangelitafuta njia kumfikilia huyo mwenye ufalme wa mwisho ili wapate kushindana naye Mwenyezi Mungu ametakasika kabisa kama anavyostahiki na ametukuka aliyemkuu shani yake na yote wanayodai kuwa wapo pamoja na yeye miungu wengine Hakika mbingu saba na ardhi na viumbe vyote viliomo humo vinamtakasa na kumtukuza na vinaonyesha uzuri wa kuumbwa kwake na kutakasika kwake subhanahu na kila upungufu na kukamilika ufalme wake na kwamba yeye hana mshirika na yeyote katika viumbe wa ufalme wake ulioenea vyote hivyo vinamtakasa na kumsifu lakini makafiri hawafahamu hoja hizi kwa kutawaliwa nyoyo zao na mghafala na Mwenyezi Mungu ni mpole kwao na mwenye kuwasamehe wanaotubu. Kwa hivyo hawafanyi haraka kuwapa adhabu. Ewe nabii, unaposoma Qurani inayotaja dalili za haki, sisi huweka pazia lenye kukuficha baina yako na wale wasioamini kufufuliwa na malipo pale wanapotaka kukushambulia. Kwa hivyo hawakuoni na kwa mujibu wa hikma yetu ya kukotoa na kuongoa huweka vifuniko juu nyoyo zao wasipate kuifahamu Qur'ani ilivyo. Na katika masikio yao hutia uziwi basi hawasikii lenye manufaa kwao. Hayo ni kwa sababu ya kupindukia katika inda yao na majivuno yao. Na pale unapomtaja Mola wako mlezi katika Qur'ani peke yake bila kuwataja miungu yao, wao basi hurejea nyuma wakaacha kukusikiliza. Sisi tunajua vyema vile wanavyoisikiliza Qur'ani na ilhali wanaikejeli na kuifanyia maskhara na huku wanakusikiliza. Nao wanayaficha iliyosemwa na hiyo ndiyo kauli ya wenye kudhulumu katika siri zao wakisema ikiwa mtamfuata huyu basi hamumfuati ila mtu aliyegeuzwa akili yake. Hebu angalia vipi walivyokushabihisha. Wamekushabihisha na mtu aliyerogwa na wakakuita kohani mtunga mashairi wakaipotea njia ya hoja kwa hivyo wasiweze kupata njia ya kuzua tusi linalokubalika au kwa hivyo wakaukosa uongofu na wasipate njia ya kufikiria wanaokataa kuwa watafufuliwa wanasema hivyo tutafufuliwa baada ya kuisha kuwa mafupa yaliyobunguliwa na mapande mbalimbali tukawa hai na umbo jipya haya hayaingia kilini Ewe nami, waambie, hata mkiwa mawe yasiyo na uhai, au chuma ambacho ni kigumu kuliko jiwe. Au umbo jingine lolote ambalo mnaona kwa mawazo yenu haliwezi kuwa hai, basi hapana shaka yoyote mtafufuliwa. Watasema kwa kuona ni muhali, nani atakayeturisha hivyo? Waambie, atakurisheni mwenyezi mungu, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza watakutikisia vichwa vyao kama stajabu, nao wakisema kwa kejeli, huko kufufuliwa unakutuahidi kutakuwa lini, waambi nataraji kutakuwa karibu. Na siku atapokufufueni Mwenyezi Mungu kutoka makaburini kwenu, mtafufuliwa nanyi mkimshukuru na kumsifu Mola wenu mlezi kwa ukamilifu wa uwezo wake. Na mtadhani kuwa hamkukaa makaburini kwenu ila muda mchache tu. Mtaona muda ni mfupi kwa mnasaba ya hayo mnayoendea.